Чоловік різко вигукнув російською мовою, не повертаючи обличчя у бік естради. Зіграй нам, Сашо, як ти продався. Зіграй но, Сашо. Піаніст озирнув зал, швидко знайшов того, хто звертався до нього, і тихо відповів Володю, таку музику могли б передавати лише по Сі. Але ж ти більше там не працюєш. В залі мало хто зрозумів речення, мовлені по російському, до того ж спокійно, наче між давніми приятелями. Полін запитально глянула на мене, і я переклав їй, про що перегукувались наш супутник з музикантом, а потім згадав історію людини, яка сиділа оце в залі. Напевно, то він був то він кричав піаністові. Не могли ж знайтися двоє таких на один рейс. Мені розповідали в нашому посольстві про співробітника російської редакції BBC з військовополонених. Він тут мешкав з післявоєнного часу. Але раптом на старість, коли минуло вже 60, дізнався, що вдома під Саратовом. У нього ростуть онуки, а дочка працює в університеті, і дружина мешкає там таки, де колись жили вони. Вона після війни заміж не виходила, хоча й нічого про чоловіка не знала. Напевно, не слухала радіостанцій, по яких він розказував усякі кошмарні історії відносно життя в Саратові та в інших радянських містах. Якимось чином Володимир Поляков, радіожурналіст із BBC, дізнався про те, де живуть його рідні, взнав їхню адресу і написав дружині й дочці. Писав і писав кілька років підряд. Він пішов з роботи, перестав відвідувати емігрантські мітинги лиш до російської церкви ходив, як раніше, і подовго молився, колінкуючи по черзі перед усіма іконами. Молився, як невіжений, наче старий чоловік, що нагрішив замолоду, і мало думав про це, доки смерть не дихнула йому в плечі. Нарешті Поляков дістав дозвіл на поїздку до рідних. Але в Лондоні він оголосив усім і в посольстві, що назад не повернеться, хай ріжуть його, хай вбивають, ні за що не приїде до Британії, навіть якщо в Росії йому не нададуть політичного притулку. Він щось кричав про чесність із собою, і мені вкотре вже подумалося про велетенський діапазон цього поняття від фарсу до драми. Емігрант Володимир Поляков вважав, що вся Росія ходором ходить від хвилювання, чекаючи на його приїзд. Дивний чоловік. Він випросив десь у туристів значок спортивного товариства Спартак і носив його, не знімаючи. А при нагоді лиш сходилося кілька емігрантів нараз а надто коли хтось із радянських громадян траплявся поблизу, голосно проклинав британські порядки і рабів капіталу. На нього не ображалися, радше жаліли. А він із туристською візою в кишені декламував Маяковського під церквами і хрестився з таким гордим обличчям, наче із Богом розмовляв лише для того щоб намовити його прийняти радянське підданство і оселитися у Саратові. Мені згадалося Люжа Нов'є, зовсім інша, нещодавно бачена, випалена всередині аж до чорних рубців. Я розповів Полін про колишнього співробітника BBC. Вона посміхнулася. Це політика. У тому, що цей дезертир боїться відплати, політика теж. Ваша держава стала сильнішою. Вона завжди була сильнішою.